Jimat punya cerita dengan judul Nyuloh Jangkrik. Kiriman dari Jimat Res Imam, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. carita iki tak alami wis suwi banget kurang luwih taun 1985. Waktu iku jamane durung enek listrik ning desaku. Aku ngaji semayan karo koncoku jenenge Munir karo Sufi. Sup, mbok bengi ayo nyolo jangkrik. Ayo, Man. Sebabe aku yo gak duwe jangkrik, gawe rungon-rungon nek ngerik sakwise mari ngaji. Aku budal karo nggowo oncor. suasana ini pas nepai padang bulan. Bulan ini sing bunder seser madangi dalan sing tak lewati. Sakwisi aku tekan sawah, aku menengrungok no jangkrik sing ringin. Tapi jenenge bocah isek cilik ora sadar ngidaki tandur deli. Katik nepaki sing duwe sawah nyengit banget. Enak-enake aku nginjen jangkrik, aku kaget idep-idep nek pinggirku ana wong sing arep nyekel aku karo brok-brok. Tandurku mbok ida-ida, tandurku mbok ida-ida. Aku mlayu, tapi aneh. Wong iku nggudak aku karo nggawa asu. Asune juguk-juguk karo ngudak aku. Aku terus mlayu sak kuat-kuatku tapi asu iku terus ngudak aku karo juguke bantre gak kaprah. Aku terus mlayu tapi jenenge bocah jek cilik terus menek wit. Aneh asu iku nunggoni ning isorku. Asuku terus ngewasi aku karo juguk. Tak betah-betah no aku ning dhuwur wit. Akhire asuku mirembuh ning diparake. Sakwise aku mudhun aku lagi sadar aku tekan ngendi. Terus kanca-kanca kumune lansup ya neng ndi? Tapi ora enek jawaban. Malah sing jawab jebule asu. Asu sing terus juga kuwi gawe aku malah wedi. Awakku ngejer gak karo-karuan. Mari suasana ning sepi banget. Arep mlaku mulih paraku terus neng ndi? Aku raruh ndi kidul, laruh ndi lor. Tapi aneh. Ana wong guyu cekakan tak kira iku suarane kancaku. Suara iku tak gudak tapi suara iku ilang terus aku mendek. Tapi suara iku ono meneh. Suara iku tak gudak tapi ilang meneh terus aku mandek meneh. Sampai bolak balik ngunu terus. Terus aku wis kesel suara iku rata reken. Mari suara iku suwe gawe aku wedi. Akhirnya aku lungguh karo mikir terus pieki padahal suara jeguk asu si gudak aku. Akhirnya kanti perasaan wedi aku melaku. tapi aneh. Suara guyu iku kaya ngetutne aku. Semribite angin gawe bulu kuduku padha ngadeg. Suasana yang sepi banget kur enek suara jangkrik karo jeduke asu. Kanti perasaan wedi aku melayu tapi aneh. Suara wong guyu ki mundak edeg. Aku banjur terus melayu. Kok yono suara ceblok saka wit klopo. Suara ni serak kaya sempele papah klopo. Suara iku tak pasi suara iku mekan padang koyok geni melaku. Geni ku marani aku. Aku ngejer kabeh. Melayu sak banter-banteri. Geni sing bunderi dep-dep ning duurku karo ngetutni suara guyu. Untuni sing ringeh-ringeh koyok mringisi aku. Aku melayu sak banter-banteri. Tapi aku kesandung galeng. Aku tiba dodoku nek isor sampe aku raso ambekan. geniku terus nek dhuwurku saking wediku aku terus ora sadar sadar-sadar kaya wis enek wong adzan subuh terus nepaki aku tangi kok ana loku liwat akhirnya aku ngetutne loku karo mlayu akhirnya aku iso tekan omah iki cerita saka aku imam ing wedi bersama tim Cima.